для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Знаёмцеся, сказала Саша. Гэта мой брат. Малады чалавек, які аднак быў гадоў на 5 старэйшы за Пятра, сур'ёзна і паважна, з усведамленнем уласнай годнасці, працягнуў руку і назваў весь свой тытул. Настаўнік Уладзімир Іванович Лялькевіч. Пятроў адказ буркнуў адно імя. «Хадзем, Александра Фёдоровна, пагуляем у валейбол. У школе якраз мае калегі і вучні старэйшых класаў сабраліся прапанаваў настаўнік. Саша згадзілася адразу, і гэта яшчэ больш балюча разанула па сэрца юнака. Яна з радасцю згаджаецца, не думаючы, што я прыйшоў па яе, што я не абедаў. Сарамліва ад прыроды Пятро заўсёды адчуваў сябе няёмка і быў нязграбны сярод людзей незнаёмых, асабліва ў прысутнасці дзяўчат і жанчын. Тым больш цяжка было яму знаёміцца з настаўнікамі і настаўніцамі у такім душэўным стане. Ён не мог вымавіць ні слова, не мог адказаць на жарт, да таго ж ён не ўмеў гуляць у валейбол. Пятру згараў ад сораму. Ён сядзіў збоку з рэўнасцю глядзеў, як весела гуляюць на пляцоўцы, не адводзіў вачэй ад Сашы і Владзіміра, заўважаючы кожны іх рух, ловячы кожнае слова, якое яны гаварылі адно аднаму. Яны гулялі ў адной камандзе. Былі ўвесь час побач, як здавалася пятру знарок білі па мячы адначасова, каб дакрануцца адно да аднаго. І ўвесь час весело смяяліся. Між іншым Пятро пачуў, як Уладзімир сказаў ёй: «Што гэта ваш брат такі бука, а яшчэ студэнт. Саша ішла дадому вясёлай, узрушанай гульнёй і гарэзліва пазірала на свайго каханага, разумеючы, чаму ён такі. А Пятро ішоў пануры, маўклівы, злосна збіваў дубцом прыдарожны бэльнік, узнімаў пыл нагамі, не шкадуючы сваіх ненадзейных шаравікаў і адзіных штаноў. «Чаго ты сапіш, кавальскі мех?» – са смехам спытала Саша. Ён не адказаў. «Ці не раўнуеш ты часам?» – пажартавала далей яна. «Вось гэта мне падабаецца». А ты ж увесь час даказваў, што гэта перажытак, а ты чалавек новы, перадавы і раптам <laughs> заразіўся перажыткамі, а? <laughs> смяялася яна. Чаму ты маўчыш? Яму нечага было сказаць, бо сапраўды ён увесь час сцвярджаў, што рэўнасць гэта ганебная пляма мінулага, якая непазбежна павінна знікнуць у людзей сацыялістычнага грамадства. Але гаварыць няправду Пятру не хацеў. Няхай ведае, што ўсё з-за яе паводзін. Ён яшчэ доўга ішоў моўчкі, не адказваючы на сашыны кпіны жарты, потым сумна сказаў: « Я пайду. Куды? Не зразумела Саша. Да бацькоў. Куды ж я магу яшчэ пайсці? Саша адразу змоўкла. Куды падзелася яе гарэзлівасць? Яна не ведала, што адказаць. Не магла сказаць: «Ідзі, бо гэта значыла б бадай, што выгнаць яго і не магла прасіць, не дазваляла гордасць. Яна ўздыхнула. Цябе чамусьці не ўзлюбіла Аня, А чаго ёй любіць мяне, калі ён не скончыў, але Саша здагадалася, што ён хацеў сказаць і пакрыўдзілася да слёз. Як табе не сорамна. Яго суцешыла крыху і ўзрадавала, калі ён убачыў, што вочы яе поўныя слёз. У іншых абставінах ён, напэўна, страшна ўсхваляваўся б, калі б адчуў, што пакрыўдзіў яе і цяпер у яго з'явілася моцнае жаданне прыгарнуць яе, пашкадаваць і памірыцца. Але рашэнне пайсці, якое ўзнікла нечакана, рабілася ўсё больш цвёрдым, і ён не даў волі сваім пачуццям. Саша зразумела яго так, што ён пойдзе назаўтра раніцой, і гэта крыху супакоіла яе. А можа, перадумае за ноч. Але калі яны прыйшлі на кватэру, Пятро адразу ж пачаў збіраць свой партфель, укладаць дзённікі і вершы. «Ты куды?» – здзівілася Саша. «Пайду», – упарта паўтарыў ён. «Зараз?» Яна глядзела на яго спалоханымі вачамі. Увечары няма поезда, і машын ужо не будзе на рэчыцу. Куды ты пойдзеш? Я і не пайду на тваю рэчыцу па гэтай гіднай дарозе. Ён раптам адчуў сябе ў ролі пакутніка, А вядома, што нішто не надае гэтулькі ўпартасці і рашучасці асабліва юнацтве, як адчуванне, што ты пакутуеш. Пятро адварочваўся і глытаў слёзы, шкадуючы самога сябе. Але цяпер, безумоўна, ўжо ніякія ўгаворы спыніць яго не маглі. «Куды ж ты пойдзеш?» «Пайду цераз Дняпро да Сожа, а там будзе відаць. Можа, паеду на параходзе, можа, э, пайду далей на шашу». «Ты звар'яцеў?» праз лес і балота проці ночы не пушчу не пушчу не пойдзеш яна рашуча загарадзіла дзверы Ён іранічна усміхнуўся узяў руки портфель надзеў кепку намерваючыся выходзіць ты каманды кім іншым ты дурань вядома я дурань бо ёсць разумнейшая «Божа мой!» – простагнала яна, але, відаць, разумела, што затрымаць яго немагчыма. І саступіла з дарогі. «А абед? Ты пойдзеш без абеду?» – раптам успомніла яна. Але роля у явнага пакутніка страшная і смешная роля. Чалавек такі бясконца выдумляе сабе новыя пакуты. «Не трэба мне твой абед!» ён сказаў гэта з такой злоснай упартасцю, што Саша жахнулася. Некая недарэчнасць можа загубіць іх каханне, дружбу. Попрасіць, э, паклясціся, што яна кахае аднаго яго, што ўсё, што ён выдумаў глупства. Не, у яе таксама ёсць гордасць. І хоць ёй, магчыма, было ў сто разоў цяжэй, чым яму, і хацелася заплакаць на ўзрыт, Яна стрымана і сурова сказала, што ж, калі ты такі, ідзі, ідзі. Яму вельмі хацелася спытаць, які такі. Але пабаяўся, што гэта можа стаць крокам да прымірэння. Да я пакладу яблык на дарогу. Не трэба мне яблыкі тваёй прагнай гаспадыні. Яблыкі не гаспадыні. Яблыкі мае. Яна падышла, сілком узяла з яго рук партфель і пайшла за занавеску, дзе стаяў яе ложак. Выйшла адтуль і, аддаючы партфель левай рукой, адначасова працягнула правую. «Ідзі, будь здароў». Яна баялася, каб не заплакаць, і хацела, каб хутчэй ўсё гэта скончылася – Ён моцна сціснуў яе рукою, не могучыць за слёз вымавіць слова, хутка павярнуўся і пайшоў, абмінуўшы на кухні спалоханую, здзіўленую дачку гаспадыні, якая мусіць чула іх размову. Пятро пайшоў праз сад, і калі ўжо выйшаў на дарогу, раптам пачуў заду са... шын голас: "Петя!" Ён спыніўся. Яна падышла пільна паглядзела ў вочы яму, напэўна, чакаючы, што ён скажа. Пятру маўчаў. Тады яна абняла і моцна пацалавала ўпершыню пацалавала сама. Потым павярнулася і ў подбег рушыла назад. Ашаломлены, ён ледзь не кінуўся следам за ёй, але упартасць перамагла наивная юнацкая упартость. Уявіць, што ён адчуваў, калі ішоў па пыльнай дарозе цераз пустое асенняе поле да дняпра. Але самая страшная думка прыйшла на высокім крутым беразе, з якога ён аглядаў шырокія прасторы прыдняпроўскіх лугоў, густа застаўленыя стогамі. Чаму з'явілася такая думка? Магчыма ад вострага адчування далечыні. Калі мы адчуваем даль, зіраемся з вышыні, едзем стэпам, заўсёды прыходзяць самыя нечаканыя думкі. Яна прыйшла раптоўна, з некім вельмі балюшым штуршком сэрца, што калі яе пацалунак гэта развітанне назаўсёды, апошняе бывай. Чым больш ён думаў пра гэта, успамінаў падрабязнасці, тым больш пераконваўся, што гэта так так. І адразу пацямнелі для яго і сонца, і яснае неба і сіняя дняпроўская вада. Калі стары рыбак перавозіў яго цераз дняпро, Пятру хацелася, каб вузкі човен, які ў народе называюць душагубкай, перакуліўся. Не. Загінуць зусім яму не хацелася, хоць і вялікая роспач была ў душы, Хацелася, каб рыбаку здалося, што ён утапіўся, а ён у сапраўднасці, каб неяк непрыкметна выплыў. Гэта трэба было яму для таго, каб потым як-небудзь падглядзець у потайкі, як сустрэне вестку пра ягоную смерць Саша. Ці засталася в яе сэрце хоць кропля былога кахання. Калі не тады, то справа іншая, тады можна тапіцца і назаўсёды, бо ў жыццё яму здавалася немагчымым без яе, без яе кахання. Мабыць, у яго быў вельмі засмучаны выгляд, бо рыбак клапатліва спытаў: «Ты не хворы, хлопец. І ён схамянуўся: Не. Не, я здалёк ішоў і, шоу, і стаміўся. Thank you. так задумаўся, што калі пераехалі, то забыўся разлічыцца з рыбаком, хоць стою з самым пачатку запрасіў за перавоз два рублі. Рыбак таксама змаўчаў, відаць, адчуўшы, што з хлопцам робіцца нешта нядобрае. Не распытваючы дарогі, Пятро рушыў Па-першае, што трапілася яму вяла ад Дняпра на ўсход у глыб лесу. У адрозненні ад правага берага, высокага бязлеснага, левабярэжжа ды да і наогул увесь гэты куток у рэчы Дняпра і сожа край лясоў, балот і пяскоў. Глеба тут неўрадлівая, пустая і калгасы слабыя самага свайго заснавання. Раённыя кіраўнікі, калі размова ідзе пра гэтыя калгасы, махаюць рукамі: "Ай, у міжрэччы, што вы? Нічога там не зробіш, пустэча. Туды прыемна толькі з'ездзіць, рыбку палавіць". І, мабыць, сапраўды, ездзілі гэтыя калгасы толькі рыбку палавіць. Раз назаўсёды пераканаўшы сябе, што ўзняць гаспадарку там немагчыма. вайны новага чалавека здзіўляў знешні выгляд вёсак у гэтым месцы. Сярод лесу стаялі пахіленыя хаткі з беднымі агародамі. У той час, калі ў вёсках стэпавых за 20-30 кіламетраў ад лесу хаты былі адна ў адну, вялікія, новыя навогал, багатыя сады. Пасля вайны выгляд вёсак перамяніўся. Гэта былі гады, калі ўсе будаваліся і той, хто пагарэў, хто не меў дзе жыць, і той, у каго быў добры дах над галавой. Усіх ахапіла гарачка будаўніцтва, і кожны лес са скуры, каб зрабіць дах большы, лепшы. Натуральна, што тыя, у каго лес быў пад бокам, адбудаваліся хутчэй і лепш. Калі яшчэ ўлічыць, што на правабярэжжы зніклі сады, то выгляд вёсак у бедны міжрэччы цяпер стаў значна прыгажэйшы. Ды да не такі ўжо ён бедны гэты край. Недарма тут даволі густа сяліліся нашы продкі. Пясчаныя глебалі затое колькі іншых выгод. Шырокія сенажаці, лясы, рэкі, азёры, старыкі. Трава і дрэва, рыба і звер усё ёсць. З давняга часу вёскі тут славяцца рыбаловамі, паляўнічымі, цеслярамі, бондарамі, кашарамі і іншымі майстрамі. Цікавая яшчэ адна акалічнасць. У гэтым кутку міжрэчча некалькі вёсак маюць назву «Рудня». Рудня Марымонова, Рудня Каменева. І гэта не проста назва. Каля гэтых вёсак знаходзяць вялікія залежы жужалю, шлаку ад плавак. Некалі даўно-даўно вольныя казакі Богдана Хмяльніцкага ці, магчыма, нават раней яшчэ завозілі па Дняпры і сожы з крывога рога руду, ці, можа, знаходзілі яе дзе-небудзь бліжэй, а лесу на вугаль тут заўсёды хапала. І вось у гэтым лясістым кутку беларускай зямлі выплаўлялі яны зброю, каб біць ёю рогу ворагаў. Няшчасны закаханы ішоў па гэтых мясцінах, безумоўна, не заўважаючы ні хараства іх, ні асаблівасцей, якія заўважыў аўтар і захапіўшыся, адступіў ад тэмы. Сапраўды скажаш ты, Прычым тут выгляд хат, рыбакі і бондары, казакі Богдана і руда, калі гаворка ідзе пра каханне. Дарэчы, былі б яшчэ разважанне прыгажосці на дняпроўскіх дуброў і сасновых бароў, аб бярозах з першым золатам лісцю, але ж аўтар сам сказаў, што герою было недалюбаванне прыродай. Што зробіш, у кожнага з нас свая слабасць, гэтай слабасць, відаць, ёсць ва ўсіх – Пры выпадку і без выпадку сказаць хоць некалькі слов аб родных мясцінах, аб тых лясах, дзе прайшло тваё маленства, аб тых лугах, дзе ўпершаню менташыў касу і адчуў, што пот салёны, аб тых палях і сцежках, па якіх бег на першае спатканне. Лес скончыўся і пачалося сухое балота з высокім куп'ём, старымі абгарэлымі пнямі і з вялікімі абгаруджанымі стагамі сена. Дарога цераз балота была ледзь прыкметная вузкая сцежка. Магчыма, што гэтыя панурасці без людзі краявіду схамянулі хлопцы нібы прытомілі. Куды ён ідзе? Куды выводзіць гэтая сцежка, дзе ён будзе начаваць? У стозе! цвёрда вырашыў ён усё яшчэ адчуваючы сябе ў ролі пакутніка сярод балота з ваўкамі чарцямі лесунамі на злосць табе пагразіў ён сашы але ўспамін аб ваўках прымусіў яго глянуць назад на сонца Яно вісела нізка над лесам, чырвонае, зацягнутае смугой ці дымам. Магчыма, недзе гарэлі лясы ці тарфянікі. А такая смуга і такая цішыня і бязлюддзі выклікаюць трывогу, страх, здаецца, што недзе здарылася ці можа здарыцца вялікае няшчасце. Адчуўшы гэтую трывогу, Пятру падумаў, што яму варта вярнуцца і пераначаваць дзе-небудзь у прыдняпрускай вёсцы. Ён сеў на пень змораны фізічна і душэўна. Бура, якая бушавала ў душы ўсю дарогу, пакрыху сціхала. Ён адчуў, што хоча есці і піць, асабліва піць. І ўспомніў пра яблыкі, якія паклала ў яго партфель Саша. Правда, ён яшчэ хвілін колькі з глыбокім філасофскім роздумам вырашаў, можа, ён есці гэтыя яблыкі ці не. Нарэшце вырашыў, што мае права з'есці. Хлопец адкрыў партфель і кроў ударыла яму твар. Спачатку ён разгубіўся горш, чым пры ўсіх іншых абставінах дагэтуль потым абурыўся. Як? Як яна адважылася пакласці яму грошы пасля таго, як бадай што выгнала? Што гэта? Здзек, насмешка, не трэба яму яе грошай. Ён злосна скамячыў пяцёркі, выкінуў іх пад куст. А сам, не дакрануўшыся да яблык, з ранейшай рашучасцю пайшоў далей па вузкай і няроўнай сцежцы. Але хутка яго панавала сумненне, ці правільна ён зрабіў, выкінуўшы грошы. І каму нарэшце патрэбны такі жэст сярод балота? Яму стала шкада грошай, але не таму, што гэта грошы, якіх у яго заўсёды не хапала, а таму, што гэта Сашыны грошы, яе першы заробак за сумленную працу, за лячэнне людзей, за дапамогу прыродах родах, Гэта заўсёды здавалася яму асабліва ганаровым і падчэсным. Нарэшце, разважыўшы, ён пераканаў сябе, што безумоўна Саша паклала іх шчыра, каб памагчы яму. Як проста яна сказала, калі ён прызнаўся, што застаўся без грошай на практыцы. А ты мог бы напісаць мне, я прыслала б табе. <laughs> Яшчэ невядома, што Ці значыць той пацалунак, апошняя бывай, можа зусім наадварот. Узбадзёраны гэтай думкай, ён вярнуўся назад, хоць і прайшоў ужо з кіламетра, знайшоў і забраў грошы. Любоўна разгладзіў скамечаныя паперкі, паклаў кішэню, вырашыўшы, што траціць іх не будзе, пакіне на памяць, калі нават больш не ўбачыць Сашы. Але абставіны прымусілі яго пазней парушыць зарок і купіць за гэтыя грошы сабе чаравікі, бо старыя за час падарожжа зусім стапталіся. Падсілкаваўшыся яблыкамі, узбадзёраны сваім разумным учынкам, ён рушыў далей і яшчэ да цямна мінуў балота, густы сасновы лес і прыйшоў у вялікую незнаёмую вёску. Спытаўшы назву вёскі, даведаўся, што знаходзіцца на беразе сожа. Гэта ўзрадавала – Але варта было падумаць пра начлег, бо параход на гомелек, сказалі яму, будзе толькі раніцой. Ён ішоў па вёсцы, выбіраючы хату, куды можна было б зайсці, папрасіцца пераначаваць, і выдумляў прычыну, куды і адкуль ён ідзе, каб даць пераканальныя тлумачэнні гаспадарам. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.